Zutik feminista taldeko amaia fontanek esplikatzen daiku konfinamentu den boan, bortizkeia jasaiten dien emaztentako memento gogorra dela eta jentarte osuaen afea dela hen laguntzia. Amaia Fontan. Bai, uh, konfinamendu uh, mementu honetan, uh, eh, bortizkedi edo etxeko bortizkediak, uh, sekulan baino gehiago keskatzen gaituen arazoa da, eta emaiteko adibide bat, edo esperientzia bat, badak igusinan, etxeko bortizkedien zenbakiak gora joan direla konfinamendu sistemarekin. Beraz, uh, guk uh, alarmagoria jo nahi dugu, berriz ere jogu uh, etxeko bortizkeriak ez dela afera pribatu bat, baizik eta eh, denen afera uh, jakiten dugularik edo badakigularik oraindik gure jendartean uh, afera pribatu bezala konsideratuak direla, ez da nera afera hori afera pribatua da. Eta guk jogu justu jendarte osoaren afera dela eta behar eh, dugula eh, hori, uh, eh, uh, edo egoera hori aldatu eta uh, gure pentsamoldean sartu justu bakotsak baduela ardura bat ara sortan. Emazte horiek uh, anitzetan eragin ahreman batetan hartuak dira, eragin psikologikoa, afektiboa, baita ere eragin ekonomikoa. Eta hortarik ateratza biziki zaila zaila. Eta oino gehiago egoera untat. Eta bai, eta justoki denen ardura bai, nula zer egiten ahal dugu pertsonalki? Hau zoan gertatzen ahal denari begi bat eman, edo beharri bat eman. Entzuten badira kolpeak, uh, eta eh, ez begiak etxi, ez bereziki behariak etxi, baizik eta eh, berdela erakzionatu eta hor polizia daitu, eh, amazazpia daizen aldela. Gero, uh, beste gauza ere, petizione bat firmatu, antsegur berba behar ba uh, zuetarik uh, bat zuek edo anitzek, ikusi dute pasatzen petizione hori, change.org webgunean, pétitionné au REC confinement protégeant les femmes victimes de violences. Pétitionné Orekin euh, na na planobat urgentziazko plano bat galegin, estatuan uh, or besala, eta or beresiki, euh, bereziki izaiten aldira uh, eta adibidez, gaur egun eh, fisikoki ezin dira eh, lagundu eh, emazte horiek, ez da gehiago permanentzia fisikorik, baina espanol estadoan egina izan den bezala, txat sistema bat frantses estado osoan emazteek amazazpia deitu eta ukan ditzaten interneten bidez uh, kontseiluak eta izordu batzu eh, bai uh, juridiko mailan, bai psikologo batzuekin, mailan baita ere, etxetik atzeratzeko bere alako uh, medioak atsemaiteko. Horrek erran nahi du, gaur egun uh, ez badira aski Eh, eta eskualegian bere, iparale ere eh, emazteak eh, aterbetzeko lekuak, uh, badira oino hotel batzu, pres zaiten aldirenak aterbetzeko, eta uh, onart egoera berezi batetan baikira, guaitatzea, egoera horren bukatzea, proposatzeko emaztea itoki bat. Petizioni azgain, erraiten du xare sozialen bidez informazioa informazioniak zabatzen ahaltugula eta afitsak komerzioetan ezartan ahaltugula prebentzio gisa.